По обидві кінці провулка стояло кілька легкових авто, раз по раз розлягалось тужливе ревище клаксонів. Так, зворушливе було видовище. Ну, як? Подобається? спитав шеремет, не відводячи очей від дороги. Комаров не ховалився і сказав. Це була остання така церемонія. Або я. Не поспішай, хлопче, бо, може, й не останнє. Однак ми їм зламаємо хребет. І, сподіваюсь, досить швидко. Але треба працювати, разом працювати по-справжньому, знати, хто на твоєму боці, і підставляти один одному плече. Чим зможу допоможу тобі, сам або через Вадима. Тільки виходь безпосередньо на мене, обминаючи свого начальника і мого хижняка. Зайві ланки. Ти зрозумів? Так. Ну, а в районі орієнтуйся на Сагайду. Я його теж попереджу, щоб контактував саме з тобою. Справа у нас спільна і набагато важливіша, ніж боротьба за службове крісло. На жаль, не всі, ой, не всі це розуміють. До речі, ти особисто знав Деркача, та ж працював разом з ним. Неохоче сказав Денис. Ну, яке враження? Та тварюка, але розумна і хитра. Це вбивство мене дуже вразило. можу я збагнути, як Деркач міг так прорахуватись. А він рахував? Ага, і дуже непогано. Коли був у міліції, стільки накою, та іншого давно посадили, а він майже сухим з води вийшов. Розумник. да, справжні розумники з крисел не злітають. Та тварюка ж кажу вам. Думав, що всі інші такі. Тому так довго не міг втямити, що не все пішло, як він розраховував. Він ну, був певен, що кого, кого а його не зачеплять. Знав, що в колах. Всі були з ним, хоч трошки, а пов'язані. Ну що ж, хлопче, тепер наша черга підраховувати і вираховувати. Потрібне подвір'я на ангарській знайшли швидко. На узбіччі поряд з розчищеним навсі ж гаражем стояли аж дві машини ПМГ а у гаражі тьмяно блищала світлозелена шістка. Біля неї стояли троє один у формі, двоє в цивільному. Шеремет висадив Дениса, віддав йому всі документи, перекинувся кількома словами з лейтенантом, дільничним, що знайшов машину, та з експертами, а тоді поїхав у райвідділ. Водієм шістки з характерним дефектом протектора був блідий, довготелесий хлопчина на прізвище Кравцов. Сергій Семенович Кравцов, 23 роки, художник-оформлювач у Узинської майстерні торговельної реклами. Півроку тому перебував під слідством. Його та ще двох із майстерні звинувачували у привласненні грошей шляхом завищення обсягу та неправильної оцінки якості робіт у молодіжному кафетерії. Слідство припинено за відсутністю складу злочину. Знайшли помилки в розрахунках, якими оперував трест їдалень і ресторанів. Савайда, він і Шеремет розмовляли вдвох в кабінеті нач раймілу, поки слідчий псував кравцову нерви каверзними запитаннями. Згадав, що хоч ту справу і закрито, але там не все гаразд. Тоді в райвідділі склалось таке враження, що з оформлювачів витискували хабар, а коли хлопці відмовились, спробували посадити. Вийти на вимагачів не вдалося, бракувало доказів. Один із художників, не кравцов, натякнув, але написати заяву не згодився, мовляв, їм ще працювати та працювати. І навіть коли одного здирника виведуть на чисту воду, нічого не зміниться. Як ти гадаєш, кравцов причетний до вбивства? Як слід його ще не допитували.